iam celoi suferas pro bruo. Bruo damagas alla sano. Tiel experimentoi de japanai esploristoi montras, iam normalai histai celoi reagas pri lautai bruajoi. Pro la bruo, ili pertas forton, cae productas malplida proteino. Plei multain mediain influajoin, kiel lumon, varmegon kai premon, vivantai celoi registras, helpete specialigintai sensai celoi, exemple per lum sentivai receptoroi en la oculo, au la haretoi en la interna orelo, kiui convertas mecanicain influajoin kai audebligas bruajoin. Ancau mal pli specialigintai corpai celoi reagas jen ca jen pri influagioi, kiui ne efficas chemie au fisice. Estas inter alie conate, che ciui celoi, ce granda varmego, exemple ce febro, productas varmec shocain proteinoin por protectisin. Simila reago ocasas ce malvarmego, ciu cae ciel aliai mecanicae influagioi efficas priceloi, cae ties herediga materialo, tio gis nun estas ancorau mal multe esplorita. En sia actuala studajo, la esploristoi de la Universitato de Kyoto dedicas sin al la acusticae influagioi. Bruagioi estas cie cae ciam, diras la estro de la esplorista skipo. La demando, ciù simplai celoi en tutte reagas pritio, do essence, tamen gis nun estas appenao esplorita. Por siai experimentoi, la esploristoi usis quar celain linioin de mussoi, inter alie el la cuniga histo, el antau celoi de neuronoi, cae el la skeleta muscolaro en varmiga sharanko, la cel culturoi estis elmetitai al sonaro dum plurai horoi, per diversai frequenzoi cae lautezoi. Post tio la esploristo sercis pri shangigioi en tri genoi, pri ciui oniscias, che ili reagas pri mecanicae stimuloi. Unuel ili partoprenas en la crescado de ostoi, la aliai en la resanigo de vundoi cae en la crescado de cuniga histo. Cae vere, ili trovis in shangioin en la gen activezzo. Post unu gis du horoi, ce lautezzo de naudec quar decibeloi, la genoi parte estis malpli activai gis quardec procentoi. La efico poste dauris ancora almenaudum quar horoi depende de la lautezzo cae de la formo de la son ondoi, la efico estis malsame forta. Inter la celai linioi montrigis same differenzoi, ce celcae ancau tute ne montrigis changigioi. Plei forte reagis laula esploristoi tiui celoi, el ciui poste povastis volvigi ostoi, cae muscoloi, La ie c'è la nivelo ancora ne permessas gran scale concludi, exemple ciula genetica e shangigioi povus havi consequenzoin anca por la histo o por la tuta organismo. Crome, la naudec quar decibeloi ciui ni usis estas tre lautai, diras la estro. En la ciu tago ja ne estas tiom da bruo. La observitai efficoi do eble ne estas normalai. Nivelo de naudec decibeloi, exemple, estas trovebla en fabricoi, au ciam pesa camiono preterpassas. La bruo tamen ne estas tute for de la reala vivo. Por compari, en urbo ciel vieno vivas homoi cun averagia brua chargio de pli ol quindec decibeloi. En Europa, proximum ciu quara homo vivas ce tia nivelo de bruo. Che media bruo, precipe trafica bruo, povas causi malsanoin, tion cias el multai studagioi. Tio povas comencigi ce affeccioi de dormado, cae povas atingi malsanigioin de coro cae sango circulo. Eble la damagiai efficoi vere iam comencijas en la herediga materialo de unuopai celoi. Unue ni vola serci pri pluai genoi, kiui eble reagas pri sonoi ca bruo ancora o pli senteme, do iam pri tiai niveloi de bruo, kiuin oni trovas en la ciu tago, diras la japana sciencisto. Nur tiam la esploristoi vola sistemetse analisi kion la genetica e changigio e signifas por la tuta organismo.